Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji. Ir 9 un 5 minūtes ceturtdienā 9. decembrī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra. Laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei. Eh, mums ir bijusi vakar iespēja svinēt lielus svētkus gan baznīcā vispār, gan arī šeit radio. Es ceru, ka jums bija svētku noskaņa un eh, bija prieks eh, par eh, šo ēteru, kas bija piedzīvots vakar. Ja gadījumā jums ir arī kādas, nu, kāda iespaida, ar ko vēlaties padalīties, tad droši to varat darīt. <clears throat> Kā ierasts varat zvanīt uz telefona numuru 67 969 131 Arī rakstat īziņas uz numuru 266 772 72 vai rakstiet e-pastu uz eh, studija at rml.lv. Eh, paldies visiem, kuri iesaistījāties eh, šo svētku radīšanā. Vispirms jau visi tie, kas zvanījāt uz ēteru, rakstījāt īziņas. Liels, liels jums paldies par jūsu klātbūtni jūs arī tad bijāt tieši tie, kas e, nodrošinājāt to ētera e, skanējumu un e, tāpat arī tad liels paldies visiem brīvprātīgajiem, kas rūpējāties par svētku noskaņas radīšanu gan šeit uz vietas studijā, gan ēterā, gan mājaslapā un sociālajos tīklos, tad jūsu darbs ir nenovērtējums un tas arī ir radījis mums šo prieka atmosfēru. Katrā ziņā es ļoti izbaudīju vakardienu un Man liekas, ka tā bija ļoti, ļoti skaista diena. Tā kā klausītāja gadījumā tu vēlies padalīties ar to, kā tev vakar gāja, kas tevi vakar uzrunāja no visas mūsu programmas, tad droši vari uh, zvanīt uz numuru 67 969 131, var ierakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, var ierakstīt e-pastus studijāt rml www.lv. Mums, diemžēl, <laughs> bija tāda ķibele ar, ar WhatsApp, daži no jums sūta ziņas WhatsAppā, tad mēs tās ziņas saņēmām tikai vēlā vakarā. Tā bija tāda tehniska kļūme, ka nepienāca vācam ziņas mums šeit uz planšeti, bet katrā ziņā liels paldies visiem, kuri visiem, kuri sūtījāt sveicienus, rakstījāt un dalījāties ar, dalījāties ar to, ko jums nozīmē Radio Marija. Man Paldies par eh, visiem, kuri, eh, kuri novēlat eh, rādījumu arī turpmāko attīstību un turpmāko darbību. Tā kā šodien arī īpaši varat lūgties par rādījumu arī pulksten 11. Mēs tiksimies atkal ar nepilnu padomi, lai aizstāvētu nu, savu kandidatūru uz frekvenci saldū. Tā kā īpaši tad eh, visi saldinieki varat eh, sasparoties un eh, aicināt cilvēkus lūgties šajā nodomā, lai radiom arī varētu skanēt arī šajā pilsētā. Tad kuldīgas frekvenci mums tomēr, diemžēl, neizdevās iegūt par Jā, tad tukuma frekvence mums jau ir piešķirta, to mums tad jāsāk pamazām ir uh, apgūt un eh, jau, jau meklējam vietas, kur varētu uzstādīt raidītāju. Eh, savukārt tad eh, paliek tagad vēl konkurss, jāpaliek vēl tāds process, lai cīnītos par saldus un talsu frekvenci, tā kā to varat paturēt savā lūkšanu nodomā. Tālūk, tad varam atskatīties uz to, kā mums ir pagājusi mūsu sešu gadu jubileja, varam atskatīties uz to, kā esam svinējuši Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkus un varam tad arī ieklausīties tajā, ko sacīja vakar pāvests Francisks, tiekoties ar svētceļniekiem un uh, uzrunājot viņus šajā, šajā svētku dienā. Tad kas ir tas, ko mēs varam mācīties no Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkos. Un, ja gadījumā tev ir klausītāji kaut kāda doma, kas tev ir uzrunājusi vai tev ir kādi jautājumi, tad kā ierasts izmanto šo ētera laiku, lai iesaistītos un lai dalītos, uzdotu jautājumus uz zvani, raksti un es priecāšos tad tev arī atbildēt. Priestera katehēze meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu, 9 no rīta. Jā, vakar tad uh, svinējām uh, Marijas bezvainīgās ieņemšanas svētkus. Šie svētki attiecās tātad uz pašu Mariju, nevis uz Jēzu. Uh, Mēs Jēzus gadījumā runājam par šo jaunavīgo ieņemšanu un arī tad dzemdēšanu, kam arī ir vienmēr jaunava. Savukārt attiecībā uz Mariju, tad mēs ticam, ka viņa ir nākusi pasaulē tāpat kā jebkurš cits bērns saviem vecākiem Joahimam un Annai. Savukārt, um, Tas, kas viņu atšķir no citiem, ir tas, ka viņu nav skāris iedzimtais grēks, ka viņi ir pilnīgi bez vainas, arī šis vārds latīņu valodā, kur arī izmanto angliski, imakulēt, imakulāta, tas nozīmē bez straipa, jā, ka viņa ir īpašu tādu dieva žēlistību saņēmusi no dieva, kas viņai bija nepieciešama, lai pildītu savu misiju, būt par eh, Dieva māti. Eh, vairāk mums par šo stāstīja priesteris Modris eh, vakar. Trīzumā arī tad šī katehēze, šī saruna būs pieejama arhīvā, tad varēsiet par to varēsiet vēlreiz noklausīties, vai arī tie, kas nedzirdējāt, tad uzzināt vairāk par šo bezvainīgo ieņemšanu. Tad tā attiecās uz, uz pašu Mariju, uz viņas stāvokli, uz to žēlastību, kādu viņa bija saņēmusi. Nu, lūk, un pāvis Francisks tad tiekoties vakar ar svēceļniekiem un lūdzoties – kunga eņģeļa lūkšanu, tad arī sacīja kādu īsu, īsas pārdomas, kā viņš to parasti dara, tad viņš aicināja aicināja būt līdzīgiem kā Marijai viņas pazemībā un līdz ar to arī viņas tuvībā Dievam. Uh, Tas ir tāds galvenais temats, kam pāvests Francisks aicināja pievērst uzmanību, tātad pazemība, kas tuvina Dievam. Ja pāvests Francisks viņš aicināja pievērst uzmanību, ka šī satikšanās eņģelim ar Mariju nenotiek kaut kādā tur pilsētas laukumā, <clears throat> kaut kur uh, nu, tā, ka visi to e, redz. Viņš saka, šī e, satikšanās un e, šis pasludināšanas notikums, kuru mēs lasām vakardienas liturģijā, ja, ka Inģelis apmeklē Mariju, pasludina viņai, pasludina viņai šo vēsti par to, ka viņa ir saņēmusi īpašu žēlastību īpašai misijai būt par mesijas māti. Uh, Jā, un tad um, tas notiek uh, tādos vienkāršos uh, apstākļos, kādā nāceretes namā, um, šais, jā, mājas, uh, kādas uh, ģimenes mājas sienās, uh, kas uh, arī tad atklāja mums kaut ko par Marijas sirdi, <coughs> tā saka pāvests Francisks. Tad, tad uh, tas uh, atsauc atmiņā to, ko mēs esam runājuši par eh, pavastā Franciska eh, dokumentu par svētumu ikdienā, ka mm, svētums nav eh, jāmeklē kaut kur tālu pie kādiem ietekmīgiem augstiem cilvēkiem, bet ka mēs varam svētumu meklēt šeit pat, starp saviem kaimiņiem, savas daudzstāvu mājas, trepju telpas uh, ietvaros, jā, arī tur uh, mājos svētums, tur uh, mēs varam sastapt uh, Dievu, Tad tajā vidē, kas mums ir labi pazīstami, tajā vidē, kas ir uh, mūsu varbūt arī tā personiskā vide, uh, kur uh, neviens mūs neredz uz āru, tur var tad notikt šī sastapšanās ar Dievu, šī aicinājuma atpazīšana, jā, savas eh, misijas apzināšanās. Un eh, pavests Francisks tad atsaucās uz eh, vārdiem, ar kuriem eņģelis sveicina Mariju, žēlastības pilnā. Mums vakar arī svētajā misē arhibīskaps skaidroja, cik ehm, nu, šis vārds ir sarežģīts un par to varētu veselu atsevišķu katehēzi veikt, tad kā mēs aprakstošā veidā varētu to tulkot, bet pavas sacīja, ka Tātad šī, šie vārdi žēlastības pilnā nozīmē to, ka viņa ir bez kāda ļaunuma, viņa ir bez kāda grēka, viņa ir jā, nevainīga, bez, bez kāda traipa. Un <clears throat> pāvests saka, ka Marija ir nu, satraukta saņemot šādu sveicienu, šādu godu, uh, šādus komplementus, un viņš saka, dažreiz goda saņemšana, tādas komplimentu pieņemšana var mūs nu, radīt tādu risku, ka mēs, ka mūsos aug lepnība un tāda kaut kāda paštīksmināšanās par sevi, bet Ja un par kuriem tad eh, pāvests atgādina, ka Jēzus nav eh, galīgi nav tāds eh, nu, maigs, viņš ir ļoti skarbs pret šādiem cilvēkiem, kuri ir auguši lepnībā. Jā, mēs varam redzēt to, kā Jēzus nosoda tos, kuri vēlas būt pamanīti, kuri, <clears throat> kuri vēlas sevi kaut kā izcelt starp citiem, kuri tad uh, ja jūtās galvas tiesa pārāki par citiem. Šī, ka Marija sevi neizceļ, un tāpēc arī eņģeļa sveiciens viņai šķiet nu, tāds pārsteidzošs, pārspīlēts, tāpēc arī Dievs pie viņas vēršās ar šādu sveicienu. Pāvis saka, pa pazemība piesaista Dieva skatienu. Tad Dieva skatiens ir vērsts uz pazemīgajiem, pazemīgie pievelk Dievu. Tātad, un tāpēc arī viņš dod īpašu godu pazemīgajiem. Mēs arī daudz viet evaņģēlijos un vispār svētajos rakstos lasām to, ka mm, arī tā pati Marijas himna – ja, ka pazemīgos Dievs paaugstināja un uh, augstprātīgos viņš, uh, viņu troņus viņš nogāza, ja, ka cilvēki, kas meklē savu godu, savu novērtējumu, tas ir, protams, labi, ka mūsu novērtējums nevajag arī uh, atteikties uh, no tā, ka mūs uh, kaut kā novērtē vai tur tagad iekrist tādā otrā galējībā, ka mēs, kas patiesībā ir tās pašas lepnības izpausme, uh, Mēs tur, oi, nē, nu ko tad es, es jau neko, jo tur jau, un eh, patiesībā mēs tādā veidā gribam vēl dzirdēt kaut kādu novērtējumu un vēl kaut kādas uzslavas, bet, eh, ja mēs eh, pazemība, tad arī tas, ko mēs esam jau vairāk kārt šeit katehēzēs runājuši, nozīmē tādas patiesības atzīšana, ka es nemēģinu izcelties pār pārējiem, es nemēģinu um, izlikties labāks par citiem, es vienkārši uh, atzīstu patiesību par sevi, gan par labajām lietām, kas man ir, gan par arī varbūt tām, ar kurām es nelepojos, ar, arī ar to savus ierobežojumus es atzīstu to, ka man ir nepieciešami citi cilvēki, ka es visu pats nevaru, ka ir kāds, kas vienmēr būs labāks par mani. Arī, arī tas, ka man vienmēr būs iespēja augt eh, manā, iespēja augt eh, manā eh, attīstībā, manos talantos, manās spējās, tad tā ir tā, ir tā pazemība, ka mēs spējam pieņemt, jā, komplimentus, spējam pieņemt arī uzslavas, tāpēc, ka mēs tās esam pelnījuši, par to, ko mēs esam labi izdarījuši. Un tāpat arī mēs tad esam gatavi pieņemt arī kritiku, tāpat arī esam gatavi pieņemt aizrādījumus par tām lietām, kuras mēs neizdaram labi. Un tādā veidā tad arī eh, veidojas eh, šis uh, līdzsvars. Tālūk, tad uh, vēl ir uh, kāda doma, ko pavests sacīja šīs, kad, nu, tādas uzrunas šīs prediķa laikā, bet par to parunāsim pēc dziesmas. Es skatos, ka arī <clears throat> Lilija ir atsūtījusi ziņu par uh, Eh, vakardienas ēteru. Eh, Lilija raksta, eh, esmu tik pārņemta ar Marijas jā dievam. Tāda paklausība, pat nesaprotot, kā tas var notikt, domāju par to, ambrīnoju par to un brīnos reizē. Dievs dara <clears throat> visu iespējamo. Paldies! Svētki ir īpaša gaisotne un jums tie izdevās. Tik daudzveidīgi un tik priecīgi mēs otrpus arī bijām klātesoši izbaudot šo visu visiem tik īpašo dienu. Paldies Lilija! Lilija arī bija viena no tiem, kas vakardien eh, mums eh, rakstīja īziņu, kuru mēs, eh, šo WhatsApp ziņu, kuru mēs diemžēl nesaņēmām, bet, nu, lūk, varam, varam šodien to, to lasīt un priecāties. Paldies tev, Lilija! Un, jā, tad, ja gadījumā tev klausītāji arī ir kādi, kādi iedvesma no vakardienas svētkiem, no tā, ko tu dzirdēji, piedzīvoji šeit ēterā, tad droši dalies ar to prieku un zvani uz numuru 67 969 131 vai arī raksti īziņas uz numuru 266 772 272, bet tagad dziesma veltīta Marijai. Dievs bērns, varans liels un svēts. Tavs mazais bērns ir dzimis, lai glābtu pasauli. zināji, ka bērns tavs kungs. priesteris Pēteris Skudra. Jā, ir 9,26 minūtes. Turpinām mūsu katehēzi, mūsu sarunu. Tad mums Vlada raksta, noskaņojums ir ļoti labs, laiks ārā arī priecē. Tas droši vien gan par vakardienas svētkiem, gan arī šodien, jā, tad mūs priecē skaists, vismaz šeit Rīgā saulains laiks, un joprojām sniegs turās, tad tas mums randa, randa lielu prieku. Diemžēl gan jāteic, ka dzirdēju ziņas, ka tas vēlāk, <laughs> vēlāk gan nokusīs. Un, uh, Turpinot tad par pāvesta Franciska uzrunu vakardienā svētkos, tad um, viņš aicināja mūs pievērst uzmanību šai Marijas pazemībai. Tad Dievs satiek Mariju, viņš sūta eņģeli pie Marijas tajā viņas pazemīgajā vienkāršajā vidē, kurā viņa atrodas. Varat iedomāties, ka Jo kaut kā mēs bieži vien iedomājamies Mariju no tām svētglaznām, ko esam redzējuši, ka viņa tur saliktām rokām gaida, kad tas eņģelis atnāks pie viņas tajās mājās. Un uh, Un tad mums rodās tāds iespējas, ka Marija jau to vien, to vien darīja savā <laughs> dzīvē, kā gaidīja, kad uh, viņai nu, tiks pasludināta šī vēsts, un kad tad viņam beidzot tur varēs iznēsāt to Dieva dēla mesiju, bet uh, tas tā nav. Marija iespējams, ka viņa, protams, bija tad uh, lūkšanā, varbūt savā personiskajā lūkšanā, savās mājās, uh, Iespējams, ka varbūt viņi vienkārši veica savu mājas soli, kuru tu arī klausītāji veici ikdienas, un tad tevi pārst, pārsteidz tas Dieva, nu kāda Dieva atklāsme, Dievs te uz tevi runā. Tad, tad būt pazemīgiem nozīmē apzināties to Dieva klātbūtni tur, kur es esmu, tajos visvienkāršākajos apstākļos. apstākļos kur man nav, nav nekur jāiet tālu, jāmeklē kaut kādi kaut kas tāds īpašs. Jā. Dievs mūsu uzrunātajā vienkāršajā ikdienā, kurā mēs esam. Un tas tad arī ir tas, kas pievelk Dievu, tā mūsu nu, tāds godīgums, patiesums, jā, ka mēs vārdam pazemīgs <laughs> varam likt vienādīmas zīmi patiesas godīgs ja pieņemt realitāti tādu, kāda tā ir. Un, eh, jo Marijas, eh, mm, Marija ir žēlastības pilnā, tas ir fakts, ja, bet tāpat laikā viņa, um, jā, viņa iztrūkstās no šīs sveiciena, vai tas nav kaut kas pārāk, eh, pārāk daudz, ehm, bet uh, bet tāpat laikā viņa arī pieņem šo sveicienu, ja, ņemot vērā to, ka Dievs viņai ir eh, devis eh, tādu īpašu žēlastību, un tāpēc arī viņa saka, lai man notiek pēc tava eh, vārda, kas nozīmē arī to, ka nu, viņi atsakās no savas gribas daudzos jautājumos, varbūt viņiem bija kaut kādi plāni uz nākotni, ehm, lūk, viņi bija sadarināti Jāzepam, jā, tātad jau bija droši vien kaut kādas domas par ģimeni un par ehm, kopdzīvi un tā tālāk. Ja, un tad uh, Dievs uh, viņai norāda šo žēlastību, ko viņa ir saņēmusi un šo misiju, kurai viņa ir radīta un viņa ir gatava to pieņemt savukārt. Tad ja eh, mēs esam kā tie lepnie, kurus Jēzus uh, nu, kritizē, kurus Jēzus, uh, tā teikt, uh, pret kuriem viņš ir skarbs, uh, ja, tad mēs tikai gribam saņemt eh, šos godus, titulus, komplimentus, eh, nevienmēr padomājot, kāda atbildība tam visam nāk līdzi, kāda cieņa um, vai kāda, mm, nu jā, tad attiecīgi arī rīcība tiek no mums sagaidīta, meklējot eh, šādus uh, titulus, cieņas apliecinājumus, komplimentus un ko tik vēl mēs atzinību, ko mēs sagaidām no citiem, jā, un jāpadomā, vai mēs vienmēr esam arī pelnījuši saņemt šo atzinību, kuru mēs gaidām. Protams, viņa mums ir vajadzīga, un Dievs, Dievs mūs novērtē, viņš priecājas par mums, un viņš tad arī dod mums šo atzinību caur citiem cilvēkiem, bet jāpaskatās, vai arī nav tā, ka es jau pats meklēju, Eh, to visu, lai sajustos pārāks par citiem, vai lai tādā veidā kaut kā apzinātos savu vērtību. Bieži vien arī mēs sagaidām no citiem novērtējumu un atzinību, lai tādā veidā sajustos vērtīgi. Ja, bet mums nav vajadzīga citu atzinība, lai apzinātos to, ka mēs esam vērtīgi. Ja, jo mm, nu, mums pašiem ir eh, jāpieņem sevi, un eh, to arī runā psiholoģija ļoti daudz, ka ja tu pats eh, nu, sevi nemīli, ja tu pats eh, nepriecājies par sevi tādu, kāds tu esi, tu arī nevari to sagaidīt no citiem cilvēkiem. Un tā ir arī tāda eh, nu, garīga atziņa, garīgajā dzīvē mēs to redzam to pašu principu, ka tavu vērtību nenosaka tas, ko citi par tevi domā. Tavu vērtību nosaka tas, ka tu esi radīts pēc Dieva attēla un līdzības, un nekas tev šo attēlu un līdzību nevar atņemt. Pat ja tu pats nezinu, izvēlies dzīvot pretēji cilvēka cieņai, tev tomēr šī cieņa saglabājās. Ja? Un tāpat arī tad pret citiem cilvēkiem šī attieksme, ka arī viņiem, arī viņi nav nedz vērtīgāki, nedz mazāk vērtīgi par mani. Ja? Viņiem ir tāda pati cieņa kā man. Uh, vai tas būtu kāds nabaks uz ielas, vai tas būtu kāds prezidents, vai tas būtu jebkurš cilvēks, kur es sastopu savā dzīvē patīkams, nepatīkams, kaitinošs, nekaitinošs un tā tālāk, talantīgs, mazāk talantīgs. Mums visiem ir vienāda cieņa, un mums to nevar ne pielikt, ne atņemt kaut kādi komplimenti, novērtējumi, nosodījumi, apsaukāšanās un tā tālāk. Jā. Protams, tas sāpja mums nodara pāri, uh, bet tāpat laikā mēs varam saglabāt tādu iekšēju stāju, stingru mugurkaulu par to, ka uh, man tas cilvēks nevar atņemt to manu cieņu, pat ja viņš mani tur nezin kā tur uh, mēģina pazemot. Tas prasa, protams, iekšēju briedumu, bet arī caur to tad izpaužās tā pazemība, ka es nemeklēju kaut kādu novērtējumu, bet es arī nenoniecinu sevi, jā, es vienkārši apzinos to, ka es Dieva priekšā esmu jāierobežots mazs cilvēks, uh, bet apveltīts ar milzīgu cieņu. Uh, tad uh, pavests arī sacīja to, ka um, Marija neko uh, nepieprasa, viņa neizvirza nekādas uh, prasības um, arī eņģelim, ja viņa vienkārši pazemīgi ir gatava pieņemt um, visu no Dieva, viņa saņem šo žēlastību no Dieva, uh, ja, žēlistības pilnā, bezvainīgā, um, bet tāpat laikā viņa arī tad pieņem uh, šo savu misiju, ja, kas uh, nebūtu nav viegli un arī tos izaicinājumus, uh, kas ir saistīti ar to viņas nu, misijas piepildījumu. Tad um, Marija pazemībā zina, ka viņa ir visu no, saņēmusi no Dieva, un tāpēc arī viņa neizvirza nekādas e, prasības. Un viņa ir tad brīva e, no sevis, viņa ir pilnībā vērsta uz Dievu un citiem. Arī tāda lieta, kas raksturo pazemību, saka pāvests, tad nekoncentrēšanās uz sevi, tāda brīvība no sevis un vērstību uz Dievu un citiem cilvēkiem. Jo arī tie cilvēki, kas mums reizēm, vai mēs paši reizēm savu šķietam ļoti pazemīgi, tur sakot, ai, nu es jau tur tāds maziņš, es jau tur neko. Patiesībā tā ir tāda lepnības izpausme, ka es mēģinu sev tur kaut kā pievērst uzmanību ar tādiem, nu, kaut kādu pārspīlētu paškritiku. Jā, un tad tādā veidā varbūt sagaidot, sagaidot citu, citu novērtējumu. Tātad Marija, viņa šajā mazajā nāceretes namā, kur, par kuru neviens nezin. Mēs arī pat svētījos rakstos nekur neatrodam nācereti līdz Jēzus nākšanai pasaulē. Un arī ne par velti Nataniels, jā, viņš arī saka, kas labs var nākt no nāceretes, kur tāda nācerete vispār atrodās, kas viņu zina. Ja, un tad tomēr no šīs necilās vietas nāk, nāk liela sirds, Jā, tāda liela, liela persona, kurā tad Dievs ir mainījis cilvēces vēsturi. Pāvis saka, Dievs mīl darboties Tātad šajos mazajos vienkāršajos nāceretes namos, kas arī šodien var būt tavs nams, ja, uh, Eh, tavs dzīvoklis, tā vieta, kur tu atrodies, tad eh, Dieva žēlastība mīl eh, darboties tur, nevis kaut kādos lielos vēsturiskos notikumos. Ja tieši šeit arī Jēzus nenāk pasaulē karaļnamā, viņš nenāk pasaulē pie imperatora, viņš nenāk pasaulē pat pie kaut kāda jūdejas pārvaldnieka vai šī ielikteņa Heroda, ja? viņš nāk pasaulē kādā necilā vietā, kur cilvēki ir gatavi teikt, lūk, tavs prāts, lai eh, notiek. Un arī tavā dzīvē klausītāji var notikt tas pats, arī tu vari sastapt, eh, sastapt eh, Dievu savā, savā mājā, tur, kur tu šobrīd atrodies. Tagad laiks dziesmēm, pēc tās tad turpināsim ar šīs dienas sarunu.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 Um, paldies tiem, kas iesaistaties arī uh, šajā uh, raidījumā, šajā sarunā. Uh, kāds no jums raksta, ka eksorcisti ir sacījuši, ka sātanam ir bailes no bezvainīgās Marijas. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Marija ir pazemīga, tāpēc, ka viņa nav ļāvusies nu, šim kārdinājumam, lepnības kārdinājumam, uh, Jo nu, tieši tā ļaunā gara problēma jau bija tā, ka viņš, būdams ļoti varens savā spēkā, arī Dievs viņu radīja uh, konkrētai misijai, radīja labu. Ja, tas vārds Lucifers, ja, latīņu valodā nozīmē gaismas nesējs. Ja, Lucifer, uh, es tāpēc arī bija kādi cilvēki, kas satraucās, ka tagad uh, latīņu valodā dievkalpojumos katoļi piemin Lucifera vārdu, bet nē, nu vienkārši lieldienās mēs dziedam himnu par to, ka Jēzus mums nes gaismu, un tad ir šis te, nu, Luci, kas nozīmē gaismu, un ferre, nest. Um, daži cilvēki, kas, uh, nu, varbūt nav iedziļinājušies, jā, vai, nu, kaut kādā liturģijā dziedājumos nav apskatījušies to tulkojums, protams, ne visi var saprast to latīņu valodu. Nu, lūk, bet viņš, tā, tā viņa problēma bija tā, ka būdams ārkārtīgi varants, ārkārtīgi spēcīgs, viņš nu, krita tādā lepnībā, ja, ka viņš varētu būt kā dievs, un tas arī ir tas kārdinājums, ar kuru tad, nu, čūska kārdināja Ievu un Ādamu sākumā, Ja? Jūs būsiet kā dievi. Patiesībā mēs esam kā dievi, mēs esam radīti pēc dieva attēla un līdzības, bet mēs neesam dievi, kas nosaka to, kas ir labs un slikts, un te mēs redzam, kā smalkā veidā ļaunais gars sagroza patiesību. Savukārt Marija tad spēja saglabāt savā pazemībā, viņa spēja saglabāt tādu skaidru skatienu. Ja, kas ir kas? Jā, jā es esmu žēlistības pilnā, bet lūk, es tad arī pieņemu to misiju un eh, Dieva gribu, kas ir saistīta ar šo žēlistību. Un es tad eh, šo žēlistību saņemu nevis priekš sevis, ja, jo tas, ko mēs arī bieži iekrītam lepnībā, kad dzirdam šīs uzslavas, kas varbūt pat ir atbilstošas, patiesas, eh, objektīvas, ja, tad, ka mēs krītam kārdinājumā domāt, ka lūk, tas ir priekš manis, es, man ir šie talanti, un uh, un tas mani izceļ starp citiem. Nē, kāpēc Marijai deva tika dota šāda žēlastība, lai viņa varētu izpildīt savu misiju, būt par Dieva māti, kāpēc viņai bija jābūt par Dieva māti, lai nestu pasaulē Jēzu, tad, lai kalpotu citiem, lai kalpotu tev, klausītāji, lai kalpotu man. Un tāpēc arī ļauniem garam nepatīk bezvainīgi ieņemtā, viņam nepatīk Marija, jo Marija tad arī ir tā, kas satriec viņam galvu, tas pravietojums, ka ievas dzimums satrieks, satrieks ļaunā galvu, un Marija laižot Jēzu pasaulē, tad arī ir uzvarējusi ļaunumu ar Dieva žēlastības spēku. Un tāpat arī mēs Ja mums visi talanti, visas dāvanas, visas žēlastības, kas mums ir dotas, tas viss mums ir dots, lai mēs kalpotu citiem cilvēkiem, lai kalpotu Dievam, lai kalpotu tiem, kas mums ir līdzās. Un arī Marija to ļoti labi parāda, ka viņa saņēmusi šo sveicienu žēlastības pilnāk, viņa saņēmusi šo atziņu par to, ka viņa būs Dieva dēla māte, ka viņa ir unikāla sieviete visā cilvēces vēsturē pirms un pēc viņas, otrs tāds vairs nekad nebūs. Ko viņa dara? Viņa steidzas pie Elizabetes, ja, lai kalpotu Elizabetei. Pāvests Francisks ir izvēlējis nākamajām pasaules jauniešu dienām 2023. gadā Lisabonā moto tieši no šīs rakstu vietas, ja, ka Marijas teikšus cēlās un devās kalnos. Mēs pagājušajās jauniešu dienās Panamā 2019. gadā tad varējām pārdomāt to, uh, ka Marija pieņem šo vēsti, un tad pēc tam viņas uzreiz pēc šīs vēstas saņemšanas steidzās tālāk. Un arī mēs, kad mēs apzināmies to, tāpēc arī te pāvis mums sacīja, ka viņa ir brīva no sevis, viņa ir pilnībā vērsta uz Dievu un cilvēkiem. Ja, tātad kādas pazemībās spēt novērtēt to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, kādas žēlastības, kādas dāvanas, un tad kā uh, Dievs vēlas, lai mēs ar tām kalpotu viņam un citiem cilvēkiem. Tas ir tas pazemīgo darbs, pazemīgo nostāja. Un pāvests tad noslēdzot savu uzrunu sacīja to, ka mēs esam aicināti lūgt Marijai šo žēlastību, lai viņa mūs atbrīvo no kādas nepareizas evaņģēlija izpratnes, uh, ka evaņģēlijs ir viena lieta dzīvē un, un dzīve ir otra lieta, ja? Nu, tur baznīca ir baznīca un tad, nu, dzīve ir dzīve, ja? Un tad mēs tur kaut kā mēģinam tos ambus, nu, tur tā kaut kā ar abiem žonglēt. Ja, bet Marija Tentlai ir tā, kas palīdz mums iedegt tādu entuziasmu par uz ideāliem, uz svētumu, kas izpaužās mūsu ikdienas dzīvē aicinu tiešām pārlasīt šo pāvesta Franciska pamudinājumu gaudētiet eksultāte, priecājieties un gavilējiet, ko ir iztulkojuši, iztulkojusi izdevniecība Vox Eklēzija, jūs to varat pasūtīt mieram tuvu grāmatu galdā. Ja, tad, tur tieši šīs idejas pāvests tad skaidro vairāk, ko tas nozīmē, ka Dievs mūs aicina uz ideālu svētumu, uh, tur, kur mēs esam šobrīd, tajā mūsu ikdienas pazemībā un vienkāršībā. Viņš saka, nemē, nemēģināsim maldināt sevi, ka svētumam ir kaut kas kopīgs ar tām svētbildēm, kuras mēs esam pieraduši uzlūkot. Jā, viņš saka, pat tā vietā svētums nozīmē dzīvot pazemīgi un priecīgi, uh, izdzīvot visu to, kas mūsu ikdienā notiek katru dienu, brīvi no sevis ar mūsu skatienu vērst uz Dievu un uz to cilvēku, kas mums ir līdzās, kuru mēs sastopam. Pavas arī atgādina to, ka lai mēs nezaudējam cerību, jo visi tie, kas ir vērsušies pie Marijas pēc palīdzības, vienmēr to ir saņēmuši un nekad nav atraidīti. Tad, nu, es arī piedāvāju uh, tev klausītāji nebaidīties eh, vērsties pie Marijas un eh, lūgt viņai šo žēlastību, lai viņa palīdz tev atsaukties tām žēlastībām, ko tu esi saņēmis no Dieva. Pirmkārt, spēt viņas saskatīt. Jā, tas varētu būt pirmais tāds uzdevums eh, mūsu lūkšanai šodien saskatīt, kādas žēlastības es esmu saņēmis no Dieva. Uh, Un otrais, tad kā šīs žēlastības es varu pielietot savā dzīvē, lai kalpotu Dievam, kalpotu citiem cilvēkiem. Un visbeidzot, tad žēlastību saskatīt Dievu, kurš ir kopā ar mani manā um, guļamistabā, manā virtuvē, manā ofisā, kopā ar maniem draugiem, ar maniem ģimenes locekļiem, manā pastaigā. Un tad kā es varu būt svēts tajās visikdienišķākajās situācijās. Māra mums raksta, vakardien arī bija ļoti priecīga. Rītu sāku ar Radio Mariju, vakar arī dēlam bija dzimšanas diena un vakarā biju uz svēto misi Rozentovas baznīcā, kur priestri Rinalda Brokas prediķis kā vienmēr skaists, piepildīts un ļoti izskaidrojošs un pamācošs. Paldies priestrim Rinaldam Pateicoties Covidam esmu atklājusi un iepazinusies ar radio Mariju strādājot attālināti ir iespēja jūs klausīties tāms raksta Māra, kura līdz Rozentovas baznīcai bija devusies gan 300 kilometrus, saprot vienā virzienā, bet tas ir bijis tā vērts. Un jā, tad mums arī uh, Kāds raksta, ka ir žēl, ka draudzēs ir, aizl ir aizliegts apmeklēt draudzes nevakcinētiem cilvēkiem, bet uh, tas tā gluži precīzi nav. Jā, ir tā, ka mums šobrīd ir zaļā režīma dievkalpojumi, bet baznīcu dievnamu var apmeklēt tik viens. Un priesteri, protams, arī kalpo ik vienam uh, ikvienam cilvēkam, un pat ja e, nevakcinētais nevar iet uz e, dievkalpojumu, tu vari šo dievkalpojumu skatīties vai klausīties attālināti, un tu vari sarunāt ar e, priesteri individuālu personisku tikšanos, tu vari apmeklēt dievnamu personiskai lūkšanai, ja, pielūgt vissvētāko sakramentu, un tu vari tikties ar priesteri individuāli, lūdzot grēksūdzes iespēju, lūdzot svēto komuniju, Un, eh, jā, vienkārši piezvani, ja tu esi nevakcinēts un tu nevari iet uz eh, dievkalpojumu piezvani savam priesterim, saka, es gribētu, gribētu saņemt svēto komuniju, es gribētu pieiet pie grēksūdzes, un tas viss ir iespējams. Arī esmu dzirdējis, ka priesteri, piemēram, dara tā, ka arī, nu, joprojām mēs varam arī, nu, tie vakcinētie ierobežotas skaits tikties, uh, ka cilvēki eh, ir daži, kas piedalās dievkalpojumā klātienē, pārējā draudze skatās dievkalpojumu attālināti, bet tad pēc mises priesteris kādu brīdi ir pieejams baznīcā un cilvēki pa vienam var nākt iekšā un pieņemt svēto komuniju. Ja? Līdzīgi tā kā mēs, es nezinu, nu, jā, stāvam tagad eh, rindā pie veikala, ja, un mūs tur pa vienam laiž iekšā ar eh, tiem groziņiem, ja noteikti skaits, kas var atrasties, Tāpat arī tad, pie Dieva galda mēs varam iet saņemt visvētāko sakramentu pa vienam, un, un priesteri, priesteri labprāt arī tad dos šos sakramentus, un, un mēs varam meklēt šīs iespējas, kā rūpēties par to savu garīgo dzīvi. Vakar mēs arī bijām saņēmuši ēpastu no Andra, kurš raksta, uh, rakstījumus, sveicienu, arī ēpastus, diemžēl, jā, mēs šo gan WhatsApp ziņas, gan ēpastus sākām saņemt tikai ļoti vēlu vakardien. Andris no Prēļiem mums raksta, ka viņš sveic mūs visus dzimšanas dienā, viņš pats klausās radio kādus četrus gadus, un saka, ka ar katru gadu paliek ar vien interesantāki raidījumi un priecājas, ka esam paplašinājuši apraidi pa Latviju. Protams, Andris klausās internetā un pārsvarā arhīva raidījumus, jo tur, kur viņš dzīvo, rādījumu arī uztvert nevar. Tā kā paldies, Andri, tev, ja tu arī šodien mūs klausies savukārt. Jānis raksta, ka šī gada svētceļojumā viņš ir, teiksim, tā svētceļniekiem sūtījis līdzi arī savu lūkšanu, savu nodomu Aglonas diamātei, un kad arī viņa nodoms ir bijis par drauga veselību, par darbu kādam citam draugam un ka šīs lūkšanas ir uzklausītas, un tāpēc arī Jānis pateicis gan Marijai, gan arī svēceļniekiem, kas šīs lūkšanas nesa pretī aglonai. Kā liels paldies arī par šīm liecībām, par uzklausītām lūkšanām, par to, ko jums rādījumā arī nozīmē, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Jā, jo tad eh, mēs varam ar to dalīties ar citiem un rādīt eh, citiem, ka lūk, tieši tik eh, svarīgs ir Radio Marija mūsu klausītājiem, un lūk, tas ir tas, ko Radio Marija dāvā cilvēkiem, kāpēc tas būtu nepieciešams arī citviet. Un šodien tad klausītāji pulksten 11. lūdzies par Radio Marija, par mūsu kandidatūru saldus frekvenci, esam vienīgie kandidāti, bet tik un tā ir, ir jāizstāv, jāizstāv savu ēteru, savu saturu un jāpierāda, ka tas ir atbilstošs vietējiem iedzīvotājiem, jo mēs iepriekš jau bijām startējuši uz saldus frekvenci un tur, nu, diemžēl nebijām labi sagatavojušies šai prezentācijai un tad tā padome domāja, ka mēs neesam gana